Azaroak hogeita bost gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, ba, gaurko albistegia azaroaren hogeita bostarekin emakumendako indarkeriaren kontrako egun internazionalarekin irekitzen dugu. Ala eta noski egunare, egunari da mobilizazioekin bat egiten du berriozarrek indarkeria salatzeko iniziatiba interesgarriak antolatu dira pasaden larun batean, te diferentzia kompainiako ni un bolero mas antzez gaur goizeko amarretan lan testu ingururako trebetasun tailerra emakume hijito eta etorkinekin egingo dena, tailerra hau bukatzearekin amabietan kontzentrazioa udaletxearen parean, arratxean, iruñean, manifestazioa baditurik dago arratsiko zortzetan justuke gaurko eguna bukatu eta osteunean zaharrek zeinketa pertsonalerako tailerra jasoko dute guzti hauek emakumeenganako indarkeriaren aurkako programaren baitakoak. Eta gaia zaldatzen, e, eh, kasolatzoen astearen baitan, gaurko esagutuko dira, kasolatzorik eh, gozoenak, eta honekin taberna saridunak. Bai, gaur Astelenarekin Arratsiko zortzietan, udalbatza udalbatzako aretoan Anapeko bikidek eta Mareako Kutxi Romero abeslariak osatutako epaiaren ebazpena ezagutaraziko da. Orduan txebera ezagutuko dugu zen izan den Berriozarren kazolatxorik eh, goxoena baita Taberna Sarituak ere eta honekin kazolatxoen astearen amaiera Berriozarko 19 tabernek beren kazolak dastagai izateari utziko diote, gutxienez urrengo arte. Eta aurre monitore ikastaroa gaztelekuan? Bai, ere ikastaroa, amabi, amabost urte bitarteko neska mutilei zuzendurik dago ikastaroan, ingurumena, seksualitatea, teknologia berriak, sukaldaritza, elkarkidetza eta gaiak, landuko dira, amaierarekin gazteak udalen eskuko ziur bat jasoko dute izen amateko, gaztelekuan, arte kale kaleko seigarren zenbakian, aste hartetik ostiralera, bostetatik zortzeak bitarte, talarumatean ordea, goiziko amaiketatik eguerdiko ordubiak bitarte berriozarren erroldatuak direnak, hogei euro horrendu barko dute, izen emateko orduan berriozarren erroldatuak ez direnak ordea, hogei tamar euro eta informazio gehiagorako noski ikariari abildua arroba hotmail.com edo behatzi 06 0 bat hirurogei telefonoa. Eta gaztelekua zari garela, gazteleku berriari dagokion ere press eraikitze lanakasteko. Bai, oian ondo kalean, musika eskolaren ondoan, kokatzen da eremua gaurko egunean, eremua mugaturik dago eta gazteleku berriar ekitzeko hainbat material bertaratu dira dagoeneko. Urrengo udazkenerako prest izango dugu gaztelekua. Gazteriarekin jarraituz garasi kontsumismoa kontsumitzen zaitu jardunaldien barne gazte zanbladak sendabelarren inguruko tailerra burutu zuen atxokoan. Bai, Xabi, gazte multzo polita bildu ziren gaztelekoan sendabelarren tailerrean parte hartzeko. Belar ezberdin ez eginiko xarabeak eta pomadak ikostu zituzten aurretik bideo eztabaidak egin dituzte eta oraindik beste bestelako hainbat ekintza burutzear daude besteak beste arropa berrera berrerabiltzeko tailerra, materiala birtziklatzekoa eta truke azoka eta honekin gazte asambleadaren jaurdunaldiak borobil. Bueno, eta labur laburrean, Kirol informazioa tal honetan e, eh, pasatuko dugu eh, Berriozar Futbol elkarteko emaitzak, e, bueno, emaitza batzuk, e, nabarmenagoak, erregional taldeak, bastanek, mm, bastango taldearen kontra le, zen igandean Berriozarren, eta saspi eta utz irabizi zuen Berriozarkoak. Eta emakumezkoen erregionalak, empatea, bi Eta bi ardoiren aurka jokatutako partida horretan. Bai, eta jarraian, e, saskibaloiko mendialdea kirol elkarteko e, eh, maitzak, senior maskulinoko e, barkatu gizonesko taldeak e, peraltaren kontra lehiatu zen berriozarren larun batean, eta irabazi zuen e, berrogeita lau eta hogeita mar. Eta berriozarko emakumezkoak, senior, seniorrak, Galdu egin zuten San Inazioren aurka jokatutako partida horretan berroita mairu tanto sartu sartu zituzten San Inazioko neskatilak eta berroita bederatzi ordea berrioza, berriozarko neskatilak. Beraz, partida hau galdu egin Zuten... Eta besterik gabe gogoraraztea gainontzeko partiden informazioa eguzkiplaza.neten ikusgai duzuela. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak, e, bai, baina euririk ez, garrasi? Eur, euririk ez edo gutxinez, e, prezipitazio txikitxoa ingo du, eta txiki hori noiz behinkan oski, zerua oso deitxu izango dugu, elurkota, zortzireun metrotan kokatzen da aurkoan eta arratsalde gau partean, seireun metrotara jetxi, egingo da, iparrekialdeko haize, bizia ibiliko da, eta temperaturi dagokionez, e, aldaketarik ez, pasade, pasaden nastean iragarri bezala, gaur ere izotz txikia egingo du. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berrizar irratiaren sintonian FMko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.